And again, yung question ko, ano yung mga kasinungalingan ng lalaki na natanggap niyo? And tonight, sasabihin ko sa iyo, sa inyo yung uh, I have um, 12 lies na nandito sa sa list ko ngayon, yung mga sinasabi ng lalaki para makuha ka lang. Nako. Hmm. Gusto makita yung number one or malaman yung number one. So first lie na kailangan yung uh, malaman kasi alam mo ang isip ng lalaki ay hindi naman talaga complicated. Um, madali naman yung lang ano eh ma, kumbaga sa sa sa medical ano uh, course um nagde-dissect. Kaila, madali lang naman i-dissect ang uh, isip ng lalaki eh. Kung ano yung uh, tunay na intention ng lalaki sa iyo. Okay? So napaka dali kung pag-aaralan mo. So ngayon, para hindi na masyadong mahirap sa iyo, sasabihin ko na uh, galing mismo sa sa lalaki at galing mismo sa gumawa nito. Okay? At uh, ang isa sa mga lie na is nasasabihin sa iyo ng lalaking gusto talagang makuha ka lang ay ikaw ang pinaka-sexing babaeng nakita ko. You're the sexiest woman I've ever met. Wow. Ang ganda pakinggan, ano? Kung ako, kung ako siguro babae, at sabihin ako ng lalaki ng ganyan, ang ganda wow, parang lalaki talaga yung uh, pandinig ko sa kanya. But, isa yan talaga sa sinasabi ng lalaking gusto ko lang makuha. Okay? And uh, sabi nga, chances are, uh, hindi naman talaga ikaw, I'm, aminado tayo, we're not perfect. Okay, I'm, ako hindi ako perfect. Hindi ako pinaka, uh, pinaka matinong tao, hindi ako pinaka, pinaka sa lahat ng lalaki, hindi So, uh, sinabi ng lalaki, alam natin deep inside na we're not hindi, hindi naman talaga ikaw yung pinaka-sexy na kita niya. Kasi maraming babae sa mundo. Although sabihin natin sexy ka, maganda ka, hindi naman kasi ibig sabihin na sexy ay balingkitin kita yung katawan. No. Ang pagiging sexy hindi lang sa hitsura ng katawan. Okay? The way you uh, uh, ano, um, uh, you handle yourself. Yun, paano mo dinadala yung sarili mo, paano mo, paano ka... <laughs> Narinig niyo yun? Umaayon yung aaso uh, sa kabila eh. So kung paano nyo, paano ka magsuot, paano ka magsalita, sexy yun. Paano ka mag-isip, paano ka... Yung mga ganun, uh, sexy yan. But when it comes to uh, sa ganitong sitwasyon, uh, yung lalaking gusto ko lang talaga makuha. When I say makuha, makipag-sex sa'yo alam mo kasi ang lalaki, ano eh, human nature ng lalaki na yan talaga ang hinahanap. Karamihan ha, karamihan. Masasabi ko to kasi ganito ako noon. At nakausap ko yung mga kapwa ko naman na lalaki. Um, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya, pero may mga lalaki din naman, kahit na deep inside ay uh, ganyan ang nararamdaman nila, ay napipigilan nila ang sarili nila dahil alam nila kung ano yung tama at mali Okay? So, uh, isa sa mga sinasabi, uulitin ko, ikaw ang pinaka-sexy nakita ko o nakilala ko. Alright? Yun, join kayo. Ano yung uh, sa tingin yung nasabi sa iyo ng lalaki na kasinungalingan, kasinungalingan pala? Kagaya ni uh, <laughs> Hi to uh, Kuya Jerry. Very clear here in Dubai. Hehe, nice voice. Thank you, Kuya. Ito, kaibigan to ng, ka, ng ate ko. Yung ate kong uh, panganay uh, nauna na siya. Na, nauna na siyang kinuha ni Lord. So, ang dalawa na lang kami. Tatlo kami magkakapatid eh. Ako yung uh, bunso, ako, yung, ako lang yung lalaki. Kaya ako yung prinsipe dito sa bahay. <laughs> okay, so anyway, uh, kung nasan siguro kung boy si ate ko, matutuwa yan. Taka lang, nandito yung picture niya. Hmm, nandito yung picture niya. Nandito yung ate ko. Hindi masyadong clear. Uh, Kuya Jerry, eh, kung makita mo sa ate. Wow, that's my ate. Eh. Hindi masyadong clear. Mhm. okay, anyway, nandito yung picture niya kasi isa sa mga inspiration ko. Ah, of course, pati rin yung isa kong kapatid. Eh, pati yung kapatid ko na wala na. So, maganda siyang tignan lagi dyan. Okay, para nandyan lang siya. Okay, now, uh, join kayo. Binasa ko yung lahat, Teacher Ron, sa YouTube mo na video. Hehe, maraming matutunan na lessons. Oo, marami kayong matutunan talaga. At kung meron kayong uh, kaibigan na babae na dumadaan sa situation na ganito, yung tipong uh, ah, namong problema sa boyfriend niya, um, sa asawa niya, uh, sa naniligo sa kanya, gusto na magpakamatay dahil sa problema, pupuntayin nyo dun sa YouTube channel ko, okay? Hanapin nyo lang sa YouTube yung Hugot Radio. Okay? Sabihin ko sa yung katotohanan, sinabi ko rin yun noon. Kasi madali lang naman sabihin na gusto kanya ng lalaki. Eh. Um, madaling sabihin lahat. Okay? Madaling sabihin na I love you. Okay? Kasi marami, itong pagkakatandaan nyo ha, um, yung mga babae kasi, alam nyo yan na gustong-gusto nyo na naririnig niyo ang sinasabi ng lalaki, di ba? So, yan ang pagkakaiba kasi ng uh, lalaki sa babae. Most of the time, uh, yung lalaking alam ang uh, kahinaan ng babae. Sila yung mga magaling manloko. Okay? Kasi, like ako noon, alam na alam ko na gustong-gusto ng babae na sinasabi ko ang gusto nilang marinig. Okay? Kaya hindi ako na hindi, hindi ako nahihiyang aminin to pero kinakahiya ako na ginawa ko to. Okay? Pinagsabay-sabay ko sila. Hindi nila alam. Meron dito, meron din sa sa kabilang siyudad, meron sa Manila, meron dun sa kabila ng mga lugar, mga ganon. Yung, ang hirap nun eh. Ang hirap nun. Ah, ngayon, ang question dito, uh, sabi ni Fanny, um, nakaka ano ba 'yun? Nakakagwapo ba? Nakakapogi ba sa mga guys? Sa ang mga ganong uh, madami silang pinapangakuan. Feeling kasi nila pag marami silang uh, napapa-oo, feeling nila ang gwapo nila. Sa totoo, feeling ko noon ang gwapo. <laughs> Sama ko talaga. Um, wala, feeling lang yon Hindi naman totoo yun ano yun eh, parang um, ganyan, ganyan kasi yung sasa- sinasabing uh, gwapong-gwapo sa sarili. Totoo yan. Totoo yan. Kaya maniwala kayo. Ngayon, uulitin ko, i-recap lang natin. Kanina, ang pinakaunang sasabihin sa iyo ng lalaki magluloko ay uh, ikaw ang pinaka-sexy na kilala ko. Okay? Ngayon naman, sasabihin sa iyo ay, alam mo, meron ako sa iyo sasabihin. Okay? Wala pa akong ibang sinabihan ito eh. Yun. Yun. Yung line na yon. Yung line na yon kapag sinabi niya yan iyo ng lalaki, chances are, hindi lang ikaw ang sinabihan yan. Okay? Posible marami na siyang sinabihan ng linyang yan. Uulitin ko ha. Alam mo, um, may sabihin ako iyo. Pero wala pa akong ibang pinagsabihan nito. Yun napagsabihan ka naman ng lalaki ng ganyan. Okay? Gusto niya kasi ma-feel mo na special ka. Kasi sinasabi niya na wala pa siyang ibang pinagsabihan noon. Ibig sabihin, ma-feel mo, ay, special naman ako. Kasi ako lang pala yung pinagsabihan niya ng ganito. <laughs> kung alam mo lang, kung alam mo lang, marami na siyang sinabihan yan. Okay? So itong mga ah, sasabihin ko sa iyo ngayong gabi, isulat nyo Okay? At pagkatandaan nyo, at ikwento nyo rin sa ibang mga kakilala yung babae para naman hindi sila ma mapag <laughs> mabilog ang ulo ng mga lalaking uh, sinungaling. Okay. When I was in the early 20s pa eh, kasi nasa 30s na ako ngayon, hindi ko nahihiya sa edad ko. Um, nung time kasi na first first time ko magkaroon ng girlfriend, late ako eh, late. Um, napaka-torpe ko nung panahon. Uh, naalala ko, yung pinakauna kong crush ay uh, grade 4 pa lang ako. Makita ko lang yung bahay niya. Masaya na ako. Uh, pupunta ako doon sa barangay nila. Uh, hinihintay kong dumaan yung tricycle na sumusundo sa kanya. Tapos susundan ko yun. Nakabike lang ako. Then pag nakita ko na pumasok na siya sa gate niya, masaya siya ako noon. Ano pa lang ako noon? Grade 4 grade 5 doon. So, yun. Wala, torte. So, nang nangyari yun. Grade 4, grade 5, grade 6. First year, second year, third year, fourth year. Imagine, ang tagal ko siyang hinintay. Kasi nagkataon na uh, napunta siya sa school namin. Lumipat siya. Sabi ko, wow. At eh, that time kasi, torpe pa rin ako noon. Pero sabi ko, parang pagkakataon ko na na makita ko siya everyday kasi same school na kami. At kung maalala nyo, uh, uso noon ang uh, ah, CAT, di ba? Yung officer kasi ako noon eh. At uh, parang kapag ikaw ay mag uh, ah, magta-turn over na, parang ano bang sponsor, uh, presentation sponsor ang tawag doon. Uh, sabi ko, siya ang kukunin ko. Kasi crush na crush ko nga eh. Nako, nakita ko pa nga sa Facebook eh. eh may asawa na, so hindi ko na yan pinapakailamang mga ganyan. Kapag may asawa na, ano na ako dyan, off limits na ako dyan. Hindi ko na yan i-hype pa kung ano. Okay, anyway, um, so yun, nakita ko lang siya. So, oh, wow. Okay. Hmm. Wala naman, wala naman ng feeling. Kaya lang nakaka, nakakatumang maalala mo yung mga nakaraan mo, yung especially nung bata ka pa. So, sa madaling sabi, nung time na yon in-invite ko siya na sabi ko, pwede bang um, ikaw na lang yung sponsor ko kasi wala pa akong napili eh. Ang sa kasamang palad ay uh, may nauna na pala sa akin. Okay? Naunahan ako ng nanay <laughs> ng uh, kabatch ko. So, yung nanay ang nanligaw. Wala. Wala akong magawa eh. So, nakapag-say yes na siya doon. Alam lang naman eh, bawiin ko pa siya or uh, agawin ko pa siya. So, wala. Ang ginawa ng uh, nanay ko tsaka yung auntie ko, humanap ng isa namang maganda rin naman. Okay? Uh, anong pang pangalan niya? Si ano pangalan nun? Ala, nakalimutan ko. Um, basta ang tawag ko sa kanya si partner. Malilimutan mo sa pangalan eh. Di ako pwede mag-artista. Kasi kapag malilimutan ka daw sa pangalan, huwag ka mag-artista kasi kakainis ka. Ikaka... Uh, mainis sa'yo yung mga taong nakapaligid sa'yo, especially yung mga nag-interview. Kasi every time nila na mag-interview sa'yo, hindi mo kilala kung sino sila. So, huwag ka na mag-artista kapag malilimutin ka. So, hindi na ako nag-artista. <laughs> <laughs> okay, sabi yan ng isang magaling na director. Anyway, so, uh, yeah. So, sa madaling sabi, wala. Hindi ko nagawa yun eh. Hindi ko siya, pagkakataon ko na sana eh. First time ko yun. First time ko yun maka- makausap siya ever since nung naging crush ko siya nung grade 4. Ha? Imagine, 4, 5, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 6 years. 14 ko noon. Grabe. So anyway, pagkakataon ko na sana, wala pa. Okay, so <laughs> wala akong magawa. Then after that, nag-graduate na kami. Wala na, di ko na siya nakita. Nalaman ko na lang na nag... Uh, ah, uh, ah, trabaho siya sa aeroplano. Uh, nag... Uh, uh, tawag Uh, stewardy. Tama ba? Okay, so... Um, yung maganda talaga siya. As in, sobra. Wow. As in, wala akong masabi. Kasi kaya ko siya na nagustuhan. Kasi ang mga lalaki, sa totoo lang, visual kasi ang lalaki kung anong nakikita. Kaya kayong mga babae, magpaganda kayo. Okay? So, mag-SS kayo. Magsuklay-suklay kayo ng buhok. Mag, uh, mag-spill. <laughs> okay, so, uh, ayun. Visual. Alam niyo na, lalaki, visual. Kung ano nakikita. Maganda kuko nyo, maganda yung uh, buhok nyo, mapango, ganoon. So, ang babae, alam niyo yan, hindi kayo visual kasi may nakikita akong mga babae na ang mga boyfriend o ang asawa hindi naman kagapuhan. Okay? Kaya nga, yung mga lalaki na mga uh, naiinggit, bang nakita ng babae dito sa lalaking yan? Ganda-ganda eh, lalaki, ang pangit-pangit. Ingit lang yun. <laughs> Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ingit ng mga lalaking ganyan. Pero ang mga babaeng nagugusto sa lalaking hindi naman kagapuhan, true love yan. Okay? Ibig sabihin, yung lalaki, ay uh, hindi niya dinaan sa ka, sa kanyang uh, itsura, dinaan niya sa sa gawa. Okay? So, saludo ako sa mga ganyan. Now, um, sabi ko nga, yung lalaki ay visual, yung babae ay kung ano naririnig. Ngayon, ang lalaking manduloko, okay? Alam nila na ang babae ay yun ang weakness. Gusto nila yung kung ano narinig. Kaya sasabihin sa'yo ng lalaking yan, ay, alam mo ikaw pinaka-sexy. Tapos sabihin sa'yo, ah, ang meron akong sasabihin sa iyo pero wala naman ako pinagsabihan ito, ikaw lang. <laughs> okay, mga kalokohan yan. Okay? Now, so kung meron kayong uh, na-experience na kalokohan sa lalaki, pakishare naman dito para naman mabasa ko and uh, malaman naman ng iba kung ano yung uh, na-experience yung uh, lie from uh, from a guy. Hi to Kerry, uh, Kuya Jerry. Uh, very clear here in Dubai. Nice voice daw. Hindi naman, kataon lang po yan. And thank God sa boses na yan. Hindi ko naman yun talaga. Parang ganyan talaga ang boses ko kahit noon pa. <laughs> parang may bato naka, naka, nakatago dyan. Madaming lies talaga yung mga lalaki. But we can feel naman, di ba, if he's lying talaga. Depende na lang kung uh, nagpapakatanga tayo. Uy, totoo yan. Marami. Dito sa inbox ko, um, hindi mo naman ma... Hindi mo naman kasi talaga masisi yung babae kung bakit nagpapakatanga. Kaya lang minsan, pwede bang bawas-bawasan? Eh, ano na lang, ano na lang, nga na lang nga, tanggalin mo yung ta. Mawasan <laughs> mo, hatiin mo yung pagka, ano, kasi kawawa nyo naman, di ba? Um, kaya ito, ito ang mission ko dito sa YouTube and sa Hugot Radio ay uh, mabawasan yung mga tanga sa buong mundo. <laughs> Sama ko talaga. Hindi, joke lang yan. Pero mabawasan yung mga babaeng um, nagpapakatanga dahil nagmahal sila ng totoo. Okay? Mabawasan yung mga babaeng naloloko ng mga lalaking sinungaling at mag, uh, yung mga kagaya ko noon. Okay? Now, so let's move. Kay to Janet, ganun talaga. Ah, ganun. Kailangan pala laging magpaganda. Ay, oo, oo. Totoo yan. Especially kapag naasawa ka na. Okay? Alam mo kung bakit may mga asawang lalaki na nagluloko? Kasi yung asawa, yung mga misis nila, hindi na marunong mag-ayos. Di kaya nung dalaga pa sila, pag nililigawan sila, laging mabango, laging baong ligo, laging maganda yung pananamit. Okay, nawala na yun. Oo, naiintindihan ko, nakakapagod maging nanay, di ba? Nakakapagod mag, mag, mag uh, buo ng pamilya, mag-alaga ng mga anak. Pero huwag niyo naman kalimutan yung sarili niyo. Kasi yung lalaki kasi, uulitin ko, visual yan. Ngayon, yung lalaki nagtrabaho. Okay? Galing sa trabaho, pagod. Pag uwi, makikita yung asawa mukhang monster. <laughs> Mukha at amoy monster. Sino ba naman yung gusto pang umuwi doon? Di ba? Imbis na ngingiti yung lalaki, hmm, ganda-ganda naman ng asawa ko. Pag bukas pa lang ng pinto, wow naman yung asawa ko. Di ba? Diba? Yung parang laging gusto niyang umuwi dahil gusto niyang makita yung asawa niya. Tapos, eto pa. Kailangan niyo naman, ano, pag umuwi yung asawa mo, tanungin niyo siya, kamusta ka ba? Kamusta yung araw mo? Ganun, um, uh, yung tatanungin mo siya kung ano yung kailangan niya, um, kung masakit yung ulo niya, i-offer mo yung, uh, oh, ano, hilutin ko muna bago ka kumain at uh, ah, pakahilot mo, tara, ayusin mo na yung pagkain para makasabay na tayong mga ganun. Yun, yun ang hinahanap ng lalaki. Kaya, <clears throat> excuse me, hindi mo naman masisisi talaga yung lalaki kung nagloloko yan, kung yung mismong kasintahan niya or yung miss niya mismo ay hindi na o nakalimot na sa nakaraan. Hindi na siya yung kagaya noon na marunong mag-ayos, marunong magpabango, ah, marunong maligo. <laughs> Okay, so, <laughs> wala eh. Natawa na ako kasi ako, lalo na, uh, napaka-sensitive ng ilong ko. Okay. Ito isa, kung may five senses tayo, ang ilong ko ang pinaka-sensitive. Pagpasok ko pa lang ng bahay, alam ko na may panis na pagkain. Kaya, uh, like uh, nung nasa Manila ako, syempre, siksikan. Siksikan yung LRT or yung MRT eh, syempre, sabay-sabay ka niyan. Eh, tap, halos yung, yung mukha o yung, yung, ulo ng kaharap mo, yung katabi mo, nandito na sa may ilong mo. Eh, karamihan dyan, uh, yung ibang yung mga babae na hindi naka, nakasama doon sa pinakaunang uh, trend ay napupunta doon sa mix ng mga lalaki babae minsan may nasa harapan ko eh pagkaganda-ganda pero parang hindi yata marunong gumamit ng shampoo <laughs> Yun. Sana, sana, okay? Huwag niyo yung kakalimutan, okay? Alam ko yung mga nanonood dito, magaganda kayo. Nakikita ko yung mga profile pictures niyo. Ayun. So, I'm sure mukha niyo pa lang ay uh, mababango na kayo. Okay. So, alam ko dito, hindi, hindi kayo yung mga babaeng nakakalimut mag, ano, mag ayos Okay. So, uh, malambot kasi ang puso ng mga babae, teacher. No? Totoo yan. Totoo yan. Malambot ang mga puso ng mga babae. Uh, kaya uh, may kasabihan na parang ano, uh, pusong mamon. Kapag tinawa, tinawag ng lalaki parang pusong mamon, parang pusong babae. Parang ganun, di ba? So, uh, Ella Agustin, hi. Baba muna ako. Oo nga, pwede maging announcer si DJ. Actually, yun ang pinaka-first job ko. Pinakauna kong job ay DJ ako sa Campus Radio Legazpi. Um, 2002 pa yun. 2005. So, yun ang pinakaong una kong trabaho after ko mag-graduate. Actually, hindi pa ako graduate eh. Graduating pa lang ako noon, nagtatrabaho na ako. Kasi yung second SEM kasi, uh, wala na ako masyadong ginagawa noon. At nagkataon, ay nagpa-audition yung uh, ah, GMA noon eh, RGMA, Radio GMA, Just Gillespie. At uh, nagpa-audition sila at gustong gusto ko naman talaga maging DJ nung bata pa ako at yung high school ako. So, nag-try out ako. Then, tatlo kami. Marami pala kami. Then, tatlo kaming nakuha. Then yung tatlong na yon ay uh, sinala pa rin yon. After three weeks, napili ako. So thank God. And Janet, at least ngayon alam ko na di siya, eh, may natutunan ako sa iyo, LC. Okay? And uh, ha ha ha, Wapunog. She calls me Wapunog. Because my nickname is Nog, N-O-G. Yung ate ko na pinakita kong picture kanina, yung tawag niya sa akin, Nog. So, kakaibang ano, nickname. Hi to my auntie, Auntie Tess. She's in uh, Baguio City. If, if you're still watching, hi. Uh, miss ko na kayo dyan. Ayan, so kapatid ng uh, tatay ko, uh, pinakabunsong kapatid. At uh, nanay-nanay ko to, especially nung uh, uh, nagkasakit ako, isa sa mga nag-alaga sa akin. Uh, and uh, thank you, Auntie, for uh, uh, watching. And uh, regards to Uncle Jake and to uh, Sean. Isus! Ano ba to? What's this? Don't say Isus. <laughs> uh, <laughs> naka, nasusuka ako sa mabahong bagay. Oh. Ako din, pero pinipigilan ko kasi kawawa namang masukahan ko yung nasa harapan ko, di ba? <laughs> Again, uulitin ko, yung isa sa mga lies, yung dalawang first two lies ay ikaw ang pinaka-sexy nakita ko, uh, nakilala ko. Pangalawa, uh, meron ako sasabihin sa iyo, ikaw lang nakakaalam to or ikaw lang na napagsabihan ko ito. So, dalawang lies na yan. More lies to go. I don't know, parang Minsan kasi parang gusto mo ng pangarap na lang siya kasi uh, minsan naman <laughs> nakita mo kasi yung uh, totoong uh, kulay ng lalaki. So, ngayon, nakita mo naman yung kagandahan ng lalaki. Kaya lang, ano ba itong nakita ko dito? Wait lang. <laughs> Sorry. So, parang nakita mo yung both sides niya. Parang, ah, hmm, kailangan nawala siya. So, parang pangarap mo na lang yung goodness niya. Pero, uh, on the other side kasi, meron siyang pangit na hindi mo gusto. So, pangarap na lang yun. Oh, anyway, uh, hi to Janet Cannon. Naalala ko tuloy yung uh, nag-lie sa akin sa kantang ito. <laughs> ano yung sinabi sa'yo? Ah, Okay. So, pakisabi naman. Okay. Hi, DJ Ron. Pangarap na lang ba kita? <laughs> Wow. <laughs> eh, nakikita mo naman ako lagi, di ba? Funny. Okay, anyway, um, sino ba to? Uh, ang ganda ng mga songs. Thank you. OPM na lang tayo kasi hindi galit dyan si YouTube. Kapag nag-play ako ng English songs, uh, kung makita niyo yung mga previous uh, videos ko, naka-mute, hindi nyo ako marinig. Uh, I mean, hindi niyo marinig yung song. Pag nagsasalita ako, sa kanila ina-unmute. Ang daya, no? Pero anyway, kasi isa yan sa mga policies ng uh, YouTube. So wala tayong magagawa dyan kasi copyright, uh, may copyright kasi yung mga songs niyan. Thanks po, nakakawala po ng pagod. Yeah, yun nga actually ang mission ko dito. Para mawala yung mga pagod niyo every every time na lang na ano na mag uh, on on air ako plano ko talaga dito is every day but the problem is yung PLDT yung matagal ko nang uh, um, kinontak para magpa-connect ako ng unlimited connection uh, sabi lang sa akin ay uh, lalagyan ako ng connection na nandiyan na sa kanto namin yung box eh. But wala. Hanggang salita lang sila. Ano, hindi ko alam kung ano nangyari. Kaya itong connection ko ngayon ay limited ito. Kaya minomonitor ko yung data ko kung meron pa kasi um, baka bigla tayong putulin. Okay? Anyway, more power to you. God bless. Likewise, ikaw din. And to Aram Sayer Tama Relay. Uh, Friday the 13th kanina, Naniniwala ko dyan? Ako hindi. Walang malas. Ang malas lang kasi sa tao ay kapag wala kang Diyos na sinasamba at sinusunod sa buhay mo. Puro kamalasan ang darating sa iyo. Tandaan mo yan. Okay? Kasi kapag ikaw ay uh, i-follow mo si Christ at itanggapin mo siya sa buhay, He will bless you always. Okay? May blessing sa obedience. Kapag sumunod ka sa mga gusto niya, i-bless ka lagi. Ako napatunayan ko na yan kasi maraming beses akong um, talagang na-bless na hindi ko naman deserve pero talagang na-bless ako. Lahat tayo i-bless niya kasi mahal na tayo. Okay? And uh, ngayon, kung medyo nag, uh, nalayo tayo sa, da, sa landas, um, para siyang magulang kasi yung, ano, yung parang papaluin ka para ma, ma magising ka at uh, ma, mapunta ka ulit sa tamang daan. Okay? So, yung mga times na nawala ako sa tamang landas, eh, naramdaman ko na nawala yung blessing. Kaya masasabi ko talaga na may blessing sa obedience. Kaya sumunod lang tayo kung gusto nyo bless. Right? Mabless hindi lang ikaw, pati yung family mo. Okay. Now, next lie na sinasabi ng lalaki. Eto na. Alam mo, hindi ako masyadong gu- ano eh, hindi ako masyadong palalabas. Hindi ako masyadong lumalabas. Hindi ako lumabas. <laughs> Kasi nuwaligan ganyan. Saan ako nakakikita ng lalaking hindi bihira mo lumabas? <laughs> Ngayon, kapag sinabi niya sa'yo na bihira siyang lumabas, gusto niyang ipakita sa'yo na parang isa siyang napaka-inosenteng lalaki na wala siyang kaalam-alam sa mundo na napaka-inosente. Yung wala siyang alam na bisyo, wala siyang alam na kabulastugan o kalandian sa isip niya. Okay, yan ang sasabihin niya sa iyo. Kasi ang totoo, uh, aminin niyo naman uh, sa mga babae na gustong-gusto niyo sa lalaki na yung tipong kayo yung parang una, kayo yung magbabago sa kanya na tipong magtuturo sa kanya ng tama or mga tipong, tipong gano'n, yung tipong ikaw ang magiging biggest part ng buhay niya So kapag naka ang um, met ka ng lalaking sa palagay mo ay inosente, sorry. So ma-fall ka kagad, wow, napaka-innocent naman ito. Hindi siya palalabas. Lagi lang siya sa bahay. Yung pala batugan, tulog ng tulog. <laughs> hindi. <laughs> mga lalaki, kapag sinabi ng ganyan, hindi ako palalabas. Uh, hindi ako masyadong nakipag-usap kasi mga ganyan-ganyan. Ano lang ako, yung nagpapahumble lang siya pero kinukuha lang yung loob mo para makita niya o makita mo sa kanya na parang napakaano niya, napaka-good boy niya. Most of the time, it's not true. na yan. Okay? Um, although may mga lalaki naman talagang hindi pa lalabas, pero ano yan eh, yung lalaki talagang very uh, um, ano ba tayo, yung spiritual uh, life niya is very strong. Okay? madasalin, um, yung tipong, uh, alam mo na, when you say spiritual, meron siya talagang God sa buhay niya. Pero kapag hindi mo nakita sa lalaki yon imposible na hindi siya palalabas. Kalokohan yun. <laughs> okay, ba eh, mga lalaki mga walang spiritual life, uh, makikita mo yan nasa inuman, nasa kung saan-saan, uh, ah, nasa sa bahay lang work at sa bahay lang daw. Okay, work at sa bahay lang daw. Well, may mga lalaki naman ganun. Um, hindi ko naman sabihin lahat ng lalaki ay sinwaling. May mga lalaki naman talagang good. Okay? Kaya so, titignan mo naman talaga kasi yung, um, yung mga signs. Hindi ibig sabihin na sinabi niya to, ay, sinungaling na siya. Pero meron kasing lalaki na I really don't get out too much or much. Like myself, hindi ako palalabas. Okay? Uh, kasi yung trabaho ko, home-based. Okay, nandito lang ako sa bahay Uh, kanina nga lang, naglinis ako maghapon. So, bihira akong lumabas. Meron naman talang lagi ganun. Kasi alam mo kung bakit ayaw kong lumabas. Kasi number one, magastos sa labas. Pangalawa, maulan ngayon. Okay? <laughs> Pangatlo, eh, talagang uh, hindi ko feel na maglalabas. Okay? Lumalabas lang ako kapag ako may bibilhin, may talagang lalakarin akong uh, importante. At kung may uh, bibistahin kaming ano, yung mga matagal ko nang dinakitang kaibigan or mga ganun. Pero yung everyday lalabas ako, hindi naman. Bihira, bihira. Okay, sa isang week, um, siguro mga tatlong beses lang ako lumalabas sa bahay. O apat. Ay, <laughs> funny. Tama ka dyan naman, DJ Ron, ang, laki, ang laking malayo sa Panginoon. I'm sure nasa inuman at tropa yun. Totoo yun. Okay? Kasi wala silang fear. Wala silang respeto sa sarili nila sa katawan nila. And did you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ngayon, if you know that, kailangang i- treasure mo yung sarili mo. Okay? Aalagaan mo sarili mo, uh, hindi ka magpupuyat, hindi ka magiinom, hindi ka maninigarilyo, hindi ka magbibisyo. Kasi you know that na it's your body na nakatira ang Holy Spirit sa body mo. Now, kung wala, alang, hindi alam yan ng lalaki, talagang hindi. Nasa ano sila niyan? nasa inuman. Ngayon, nawala ang aking... Okay, akala ko na yung ilaw ko. Kailangan ko kasi may ilaw para makita yun yung pagmumukha ko. <laughs> okay, more. Uh, please, uh, dito sa comment section, pakilagay naman yung uh, ano nyo, yung sagot. Now, uulitin ko. Yung first three, alright? Ikaw ang pinaka-sexing babae na kilala ko. Pangalawa, um, alam mo, may sasabihin ako sa iyo. Ikalawang, ikalawang sasabihin ko nito. Pangatlo, hindi ako palalabas. Okay? So, para makita niya, makita ng mga babae na siya ay inosente. Now, number four. Alam mo, hinihintay ko lang talaga yung uh, right girl na dumating sa buhay ko. Yeah, ganda. Parang totoo hinihintay daw niya yung dumating o yung tamang babae sa kanya. Okay? No, he's not. Hindi niya hinihintay. Okay? Kasi gusto niyang makahanap ng marami. Makahook up ang term dyan. Makuha niya yung babae. Ngayon, sa pagsalita niya ng ganon, parang pinapakita niya na siya ay sensitive, siya ay mahiyain, uh, na lalaki na nag-care masyado sa, sa emotion ng babae. Okay? Pero ang katotohanan niyan, ang gusto lang naman niya talaga ay ikaw, makuha ka. Okay? Physically. Alam mo lang ang ibig sabihin. So, huwag kang mahulog na biktima sa ganyang lalaking napaka-sweet magsalita. Okay? Okay? Uh, na yung, pati yung kasinungalingan, kasinungalingan niya ay napaka-tamis na rin. Kaya kapag ang lalaki ay nakilala mo pa lang, tapos ito ng mga pinagsasabi kagad sa'yo, maniwala ka, pinagluloko ka niyan. Okay? <laughs> pinagluloko ka niyan. Now, yung video ko pala na pinaka-recent doon sa, sa YouTube, uh, makita niyo doon yung mga signs ng lalaking niloloko ka. Okay? So, after itong live video natin, mamaya kung may oras pa kayo, kung hindi pa kayo antok, or kung bukas na lang sa summer time, panoorin nyo yon para mayroon pa kayong idea yung mga lalaki, uh, yung mga signs ng mga lalaking pinagloloko ka. Okay? Mga lies ng mga lalaki para lang uh, mahulog ang babae sa bitag nila. Okay? Lies men tell when they only want one thing. Ano ba yung one thing na yon? Yung makuha yung babae, hindi lang yung damdamin, hindi lang yung im, yung kung ano yung emotion, kundi yung physical na mismo. Okay? Yung mga lalaking maloloko ay actually yun ang unang-una nilang gusto makuha sa babae. Alright. Now, recap lang tayo. So, yung mga ka-join lang, uh, ah, DJ Ron, sabihin mo, umiinom, yun pala, uminom. <laughs> uminom. Uh, may lie DJ, di ba? Tapos, uh, tawagan mo, sabihin, tulog na ako. Tulog na ako. Gabi na kasi dito sa Pilipinas, eh, na, ano, nakakapagod. Mm, trabaho namin kanina, grabe, ang dami namin ginawa. Um, bukas na lang tayo mag-usap ha. Um, kasi sakit na lang ulo ko. Ah, sige, bye. Love you. Tapos pagbaba ng cellphone. Pare, uh, pakitagay nga ng ano kasi wala na akong laman dito. Ingay nyo kanina. Narinig kayo ni ano eh. Baka mabuking tayo niyan eh. Anong oras na? Mag-alas pa lang. Mamaya na tayong uwian ay, yun, walang uwi ha. Sinabi ko nung matutulog ko pero mas love ko kayo eh. I miss yung girlfriend ko yun. Eh, wala yun. Huwag yung intindihan yun. <laughs> manloloko, manloloko. Bitawan niyo yan. Okay, anyway. Um, asa na yung part 1? Okay, okay, okay. Nandun yung part 1 kanina. Okay, saklap, daming sinungaling at di kontento. Oo, dami. <laughs> Ang dami talaga nila ang dami ng, ng mga kagaya ko noon. Okay? Sinasabi ko nga, manluloko na ako noon eh. Very nice. Olan General, thank you for joining. Thank you for watching. Olan, ngayon lang kita nakita dito. Uh, Tiffany, ako DJ Ron, kau lagi sapat na. <laughs> Wow naman, grabe naman to. Paano po kung magsabi na di ako mandiligaw, kaya wala pa akong naging... Ha? Paano po kung magsabi na di ako man mangligaw, kaya wala pa ako naging girlfriend. Ilang taon na siya? How old na ba yung lalaking sinasabi mo yan? Kasi kung ang lalaki nagsasabi niyan ay nasa 20s na o 30s na o ma 40s na at sinasabi siya na di pa siya nagka-girlfriend, na di pa siya nagkaroon ng girlfriend sa buong buhay niya, isang malaking kasinungalingan yan. Saan ka ba nakakita ng lalaki hindi pa nagka-girlfriend na ganyan ang edad? Well, um, siguro iba yung gusto niya, baka lalaki. So, hindi na talaga siya nagka-girlfriend. So, well, gusto sa yon. Pero kung <laughs> sabihin siya hindi pa siya nag-girlfriend, kalukuhan yun. Huwag kang maniwala dyan. Pinaano na lang, gusto lang talaga niya mas, ah, makita mo na talagang ikaw lang talaga ang sa puso niya. Pero hindi yun totoo. Okay? Salamat, Insan. Um, Chris, Jeff, Mark, excellent. Wow, excellent. Para yung grade lang sa sa eskwelahan, ha? <laughs> uh, Gisela Sabrano Correcachal DJ. Alright. Now, let's move on. Um, next. Next. Number five. Tatandaan nyo yan. Nagsusulat ba kayo? Number five, sasabihin sa'yo, alam mo, dami kong ano eh, dami naming dami naming ginagawa sa sa bahay namin, yung, yung mga magulang kasi, eh, um, marami sa pinapasa-asikaso ah, yung mga lupa namin. Kaya medyo mahirap. Uh, dami akong ginagawa ngayon. Yung mga ano nga, hindi ko pa naaayos yung mga yung business namin dun sa sa lugar namin eh. Uh, kailangan ko pumunta sa BIR eh. Isang madaling sa sabi lang yan ay pinapakita niya sa iyo na mayaman siya. Kuno, okay? Hindi niya sinasabing directly na mayaman siya but pina, pinapakita niya sa iyo sa mga kwento niya na marami siyang ginagawa, marami siyang business, marami siyang pera. <laughs> Okay? Kasi may mga babae kasi talaga na hindi naman lahat. Okay? May mga babae na nahuhulog sa mga ganyang lalaki. Ay, wow, okay siya. Ay, wow, uh, good provider to kasi meron siyang uh, pera. Meron siyang business. Meron siyang ganun. Okay? Pero bantayan niyo yan kasi madali lang naman sabihin. Ang Sabihin ko marami akong pera. Diba? Marami akong business. Madali naman. Madaling sabihin. Lalo kung hindi mo pa nakita talaga yung yung lugar niya, kung saan siya nakatira, yung tipong wala ka pa talang idea about ng family niya, madaling sabihin ng lalaki na marami siyang pera. Kaya huwag kang maniniwala dyan. Okay? So, makita mo na lang yan. Alam mo, ang totoong mayaman, sabi nga, ay hindi mayabang. Hindi pinagmamayabang ng lalaki o ng taong mayaman kung siya ay totoong mayaman. Alam mo ba, one time, meron akong uh, kaibigan na katrabaho ko siya sa isang uh, uh, audio production dito sa um, sa Makati. Alam mo ba, nung time na nakatrabaho ko siya, napaka simple lang niya. Oh, wow. Gandang lalaki. Uh, medyo maedad lang sa akin ng konti. Siguro isang taon, dalawa. Pamilyado na siya ngayon. Napaka-simple, Napakasimple, napakabait, napakasimpleng malamit. Hindi naman yung sobra, hindi naman yung uh, mus- musmusin o gusgusin. Basta malinis na lalaki, simple lang manamit, simple magsalita. Hindi siya yung mayabang. Alam mo ba, nalaman ko na lang kung sino siya. Anak siya ng isa sa pinakamalaking radio network dito sa Pilipinas. At ang dami nilang radio stations sa buong Pilipinas. Sila, sila nga ang pinakamalaking network sa tingin ko, uh, sa pagkakarinig ko dito sa Pilipinas. Imagine kung gaano sila kayaman. Bilyonaryo. Pero never ko yung narinig <clears throat> excuse me, never ko yung narinig at never ko yung nakitang nagyabang na siya ay mayaman, na siya ay maraming pera at maraming ari-arian. Yan ang totoong mayaman, hindi mayabang. Okay? So, ayun, isa yun sa sample. Kaya saludo ako doon. Very, ano ako doon. Um, hanga ako doon sa lalaki yon. I mean, sa kaibigan ko yun. Uh, minsan nga, kinukuha niya ako one time last year. Kinu- kinukuha niya ako maging uh, mag try doon sa, isa sa radio station niya dito sa, <clears throat> excuse me, Naga City. Nagka-crack na ang voice ko kasi ano na tayo eh, um, almost 2 o'clock na dito ng umaga. At uh, ang mga ganyang pagkakataon kasi, kailangan mo nang ipahinga uh, yung voice mo. Eh, pero noon, nasanay ako sa call center na ganitong oras ako nagtatrabaho. Uh, alas 12 ng umaga, pupunta ako ng uh, uh, trabaho, uwi kami ng mga alas 9 ng umaga. So, hindi, hindi ganito ang balls ko dati. So, sanay na sanay ako dati. So, ngayon, pasensya na ako, medyo nagkakrack na yung balls ko, okay? Meron pa rin uh, sa part ng system ko na talagang mahirap akong makatulog. But uh, yung mga nakalipas na week ay uh, nakatulog na ako ng mga 10.30 or 11 o'clock ng gabi. So, himala yun. Kasi talagang usually, nakatulog ako kinaumagahan na after na uh, mananghalian. Yun, ganun ako kagaling uh, magpigil ng antok. Ano ako noon eh, kwago. So Janet Bascon, nakaka-inlove ang voice na yan. Really? Basag. <laughs> Very nice. Hi. Thank you, Mark. Kumusta ka na? Uh, na-miss ko yung grupo natin. And to Lisbeth, excellent. Thank you so much. All right. O, i-ano ko lang ulit ha. Yung mga bago kasi, may nakita ko mga bago dito. Uh, madalian tayo. Yung sasabihin niya sa iyo na isa sa mga lies ay ikaw ang pinaka-sexy, pinakamaganda na nakilala ko. Uh, pangalawa, um, alam mo, may sasabihin ako iyo, ikaw lang ang pagsasabihin ko nito. That's the second lie. Pangatlo, uh, hindi ako masyadong palalabas eh. Okay? Ang apat, uh, hinihintay ko lang talaga yung tamang babae sa buhay ko. Okay? At panglima, sinasabi niya sa iyo na marami siyang pera. Alright? So meron pa tayong mga susunod dito, 6, 7, 8, hanggang 10 diet yun, marami pa, no? Sabi natin, ano, uh, pumatol sa isang lalaking uh, meron ng asawa. Okay? At uh, speaking of jealous, siya pa yung may karapatang magselos. <laughs> okay. So, ang tanong niya sa akin, paano ba huwag magselos? So, ang sabi ko sa kanya, siguro ang dapat na tanong mo, paano ba bumitaw sa lalaking may asawa na? <laughs> Ayun. So, uh, well, may, may mga tao talagang uh, hanap ay uh, gulo. Pero proud pa rin sila, no? Sana, um, uh, dumating sa buhay nila ay uh, yung realization. Kasi sila na naman na ang mahihirapan yan. Although masaya yan sa una. Sa una masaya yan. Kasi papakita sa'yo ng lalaki na mahal na mahal ka. Ikaw naman, ay eh, uh, sa tingin mo, mahal na mahal ka ng lalaki. Pero ito ang lagi mong iisipin, okay? Kung ang lalaki ay tunay kang mahal, hindi yan papatol sa sa'yo na alam niyang meron na siyang unang kinakasama. Okay? Kung nagawa niya yon sa asawa niya ngayon, magagawa rin niya yun sa sa'yo yun yung lagi yung tatandaan. Kung ang lalaki ay nagawang lokohin ang asawa niya o yung ex niya, o I mean yung girlfriend niya, para sa iyo, magagawa rin niya naman yon ginawa niya doon iyo. Kaya, iwasan yung mga lalaking ganyan. Alright? Sabihin ko na sa inyo yung next uh, line ng lalaki. Okay? Actually, uh, parang uh, connected ito dun sa number... Number, number, number... Number one. Okay? Itong uh, number 6 na sasabihin ko, I mean, tama ba? Yeah, number 6. And then, ito na, ito na muna para huwag kang malito. Okay, kanina, number 5, uh, ah, sabi niya mayaman siya, mapera siya. Pero itong number 6, alam na alam kasi ng lalaking uh, niloloko pa ay yung gusto ng babae, yung magustuhan siya, yung lalaki, magustuhan ng kanyang pamilya. Okay? uh, yun naman ang gusto ng babae, di ba? Yung matanggap ng uh, pamilya niya, yung lalaki. So, yung lalaking lulukuhin ka, sasabihin niya sa'yo, alam mo, I'm looking forward na makilala yung pamilya mo. <laughs> Minsan mag-iisip ka, hmm? Ano kaya? Ito kaya yun? Di ba? Kasi gusto niyang maka-establish ng emotional uh, na connection sa'yo. Okay? Para ma-express niyo yung uh, yung sarili niya, yung tipong magkaroon ka ng parang comfort sa, sa inyo sa inyong dalawa at uh, makita niya yung uh, makita mo sa kanya na parang disidido siya at meron siyang soft spot sa pamilya mo. Okay? At uh, alam niya kasi na ang lalaking lulukuhin ka na kapag nasabi niya yun sa'yo na disidido siya makilala yung pamilya mo, ang um, alam niya na mahuhulog ka talaga sa kanya. Kasi parang, wow, ito na yata yung hinihintay ko. Ito na yata yung talagang dream boy ko. Kasi mukha yatang uh, mm, gustong-gusto niyang makilala yung pamilya ko. Pero sa totoo, karamihan yan ay nagsisinungaling lang naman. Mamaya, sasabihin ko sa inyo ang pinaka-bottom line ng lahat ng ito. Okay? So ngayon, tatandaan niyo muna itong mga sinasabi ko para naman na uh, uh, ma- mapagdugtong-dugtong niyo yung mga sinasabi kong kalokohan nila. Alright? Uh, tama, laban lang. Yes, of course, laban lang. And uh, may nag-request pala dito ng ano, OMG, dami talagang sinakta na babae ang mga manlokong guys. So, oh, ano yung mga lalaking yan? Lalaking kagaya ko noon. No? Oh, mga manloko talaga yan. Grabe. <laughs> manloloko ako noon. So, hayaan nyo na. Kaya hindi na ako ngayon. Hindi na ako ganyan ngayon. Kaya binubukin ko na sila para wag na kayong mabiktima pa. Alright? Now, let's move on ang uh, next na sinasabi ng lalaki na kasinungalingan ay kasinungalingan ay sabi ko nga kanina gusto kong makilala yung pamilya mo uh, gusto kong ma-meet yung pamilya mo napaka napaka ano naman parang tipong napaka early naman na sabihin niya yon agad agad hindi ka pa nga nakikilala di ba so ikaw muna dapat kilalanin all right then ito yung next sabi niya sa'yo um, hihingiin niya sa iyo yung mga <laughs> yung mga gusto niya mangyari. Okay? Um, like tipong yung mga physical na gusto niya makuha sa iyo. Pero sasabihin niya sa iyo, alam mo, hindi ko naman pagsasabi. Wala naman pagsasabihan. Okay? Secret natin yan. Okay? So, ikaw naman, syempre, pagkakatiwalaan mo siya. Di ba? Kasi secret eh. Di ba? So, uh, hindi niya pagpapanabi, hindi siya magiging uh, kiss and tell, hindi niya pagpapanabi sa pagpa, uh, pag, uh, isasabi sa mga kaibigan niya. Secret nga daw eh. Pero, bakit po naman kasi kailangan pang sabihin na secret yan? Kung talagang secret yan, di ba? So, i-earn mo muna dapat, di ba, yung trust ng, uh, ng babae at di mo naman kailangan nang sabihin yan. ano, bang, ano bang point na sabihin mo, parang secret natin ito. Diba? So, ibig sabihin, parang meron siyang <laughs> may sa isip siya na may part ng isip niya na hindi magiging hindi ito magiging secret. Kaya sa mga babae, please maging ano kayo ang um, maingat kayo kasi meron akong may nag-message dito sa akin. Hindi lang isa kundi mga ilan-ilan na rin na hiningian siya ng lalaki ng picture. Okay? Eh, kasi LDR sila. So, hiningan siya ng uh, ah, pata pa yun eh. Kawawa nga eh. So, hiningan siya ng uh, picture na very sensitive na picture na sila lang dapat ang nakakakita. Yan ang like kong sinasabi na huwag niyong gawin yan. Kasi sa nga panahon ngayon, ang technology natin ngayon, ah, napaka, napaka, ano na, bilis na lang na makalat ang isang bagay na hindi mo gustong makalat o makita ng iba. So, ang ginawa ay uh, nung nagkawalaan sila, nagkaroon sila ng problema, nag-away sila, ginagawa yun ng lalaki bilang isang pang-blackmail sa kanya. Okay? oh, gusto mo, ipakita ko yung pinadala mo sa akin na ganyan. Kubad. Okay? So, kaya huwag nyo nang gawin yan. Or huwag nyo gawin yun. Okay? Kung nagawa nyo man yun, mag-pray kayo na huwag pasukan ng uh, ah, kademonyohan ng isip ng lalaking yon para naman um, hindi kayo magkaroon ng problema. At uh, kung di nyo naman ginagawa yon please lang, huwag nyo gawin. Okay? Kasi ang lalaking humihingi ng mga ganyan, ng mga kalaswaan sa iyo, hindi ka naman totoong mahal yan. Kasi wala nang respeto niya sa iyo. Right? Okay? Hinahanap ko yung uh, message mo. DJ, what I said before. Ah, ito na. Wow, nice. DJ, what I said before, if yung guy, not to mention the name, kung sinabi niya, binigay ka ng ama sa akin. Okay, binigay ka ng Diyos sa akin. Binigay ka ni God sa akin. Okay. Could be, probably, could be true. Pero, kailangan mo munang tignan kung ang lalaking ito ay talagang naniniwala sa ama. Okay? Kasi may mga lalaki na ginagamit lang naman ang uh, pangalan ni God para mapakita nila sa babae na, wow, bait naman ang lalaking to. Madasalin, um, maka makajos. Okay? Pero ang totoong makajos, nakikita sa gawa. Okay? Nakikita kung paano siya um, mamuhay, paano siya makisalamuha sa tao, paano siya magsalita, paano siya... Uh, yung tipong, yung paano siya mag-alaga, lahat-lahat. Kasi ang ta- talagang taong naniniwala kay God, ano siya, parang ikaw ang para ikaw yung reflection ni God. Kung ako naniniwala talaga ako, I'm a follower of Christ, makita mo sa akin ang reflection ni Jesus Christ. Okay? Yung the way yung ginagawa ni Jesus Christ before, makita mo sa akin. Okay? Kung may nakaaway ako, madali ako magpatawad, hindi ako nagkikimkim ng galit, mga ganon. So kung itong lalaking ito ay sinabi sa iyo, alam mo, binigay ka ng ama sa akin or binigay ka ni God sa akin, sabi ko nga, pwedeng totoo yan, pero tignan mo muna kung yung, tata- yung lalaking yon ay totoong naniniwala kay God. Okay? Obserbahan mo yung mga ginagawa niya sa iyo, Marilyn. Okay? Kasi may mga sinasabi, maraming mga lalaki o maraming mga tao na sinasabing um, sheep in uh, no, no, no, no. Wolves in the sheep's clothing. Ibig sabihin, yung mga wolves, yung mga, ano ba sa wolves? Yung mga, parang, parang aso yun eh. Uh, na nagkatawang, nagdamit uh, sheep So, sa panglabas lang sila nakita mo mabait. Pero deep inside, masama pala sila. So, titingnan mo yung fruit nila, yung the way na pinap ginagawa nila sa buhay nila. Doon mo makita kung iyang taong yan ay totoong uh, naniniwala kay God. Alright? Uh, paano po malalaman sa lalaki kung totoo mga sinasabi niya o kaya seryoso siya? Meron ako niyang video uh, actually nandun lahat very uh, detailed yung mga sinabi ko doon sa sa YouTube uh, YouTube video punta ka uh, hanapin mo yung video ko yung mga signs na mahal ka ng lalaki actually isa yun sa mga top videos ko eh so hanapin mo lang punta ka na YouTube at uh, isa-isayin mo yung mga videos ko doon makita mo yun uh, yung mga signs para malaman mo kung ang isang lalaki talaga ay totoong mahal ka. Alright? O totoo sa'yo. Kasi sabi mo dito, paano mo ba malalaman ang lalaki kung totoo sa sinasabi sa'yo? Okay? Or seryoso sa'yo. That's true, DJ. Nasa gawa, hindi sa ngawa. <laughs> Correct. Yan ang totoong tao. Alright? And to Marilyn, yes, DJ, he always remind me the words of God na minsan down ako, oh, very good, that's nice. You know, very nice um, pagdasal mo yung lalaki yan na tuloy-tuloy niyang gawin yan. Kasi bihirang-bihira sa lalaki ang may spiritual life. Bihira. Ang um, majority ng lalaki talagang believe sila sa sarili nila. Alam mo kasi, kapag meron kang uh, spiritual life, it's no longer you, kundi si God. Si God na dapat ang mag-rule over your life. Okay? Yung mga lalaki kasi, karamihan, believe na believe sa sarili. Gwapong-gapo sa sarili, believe na believe sa sarili. Nakalimutan nila na there is God na nagkukontrol ng lahat. So, sinasabi ko, nabihira ka na sa lalaki na ganon. Kaya kung gusto nyo makahanap ng lalaki na talagang magiging totoo sa inyo, dapat nakita nyo na sinasabuhay niya ang paniniwala niya sa Diyos. Hindi lang yung puro sangawa. Okay? Bago tayo mag-play ng song, sabihin ko na yung susunod na lie para huwag kayo masyado maghintay. Eto. You look so beautiful tonight. Parang kanta lamang. Ah. Alam mo, ang ganda mo ngayong gabi. <laughs> Kahit mukha kang, mukha kang monster. <laughs> Hindi niya sasabihin sa iyo, no? So, kahit mukha kang ngarag, sasabihin sa iyo, alam ang ganda mo. Okay. Although, may mga lalaki naman talaga sasabihin niya sa iyo yan kasi mahal na mahal ka. Hindi niya tinitignan yung talagang itsura mo, yung ano. Pero yung lalaki na hindi pa kayo parang agad-agad, yung parang ganoon, agad-agad. Yung yan agad ang mga linyada niya sa iyo. Parang hindi naman kapanig kapanipaniwala, di ba? Kasi kung yan ang laging lahat sasabihin ng lalaki ay yung pag uh, ano bang tawag diyan? Yung i-appreciate niya lahat ng appearance mo. O parang ano naman, binobola ka na talaga. Okay? Sabihin niya lang to sa iyo kasi para naman maging confident ka, maging feel confident ka sa sarili mo. Okay? Kasi kapag ang isang babae, sabi ko nga, itong lalaki ay gusto niya yung makuha ka, di ba? Physically. Ngayon, alam niya na dapat ang babae, para makuha niya, dapat confident siya physically. Okay? Na hindi siya mahihiya dun sa lalaki kapag dumating sa oras na gagawin na nila yung gusto na lalaki na makuha sa babae. So yung babae hindi mahiya kasi sa sinasabi ng lalaki na ang ganda, ang ganda daw pala ako ngayong gabi. Imagine, you look beautiful tonight. Hindi pa lang sabihin na, you look lovely today. Umaga. <laughs> kasi gabi. Gabi talang may, may, may itim sa isip. No? madilim. <laughs> okay, so sa madaling sabi, parang binubola ka lang talaga niya para makuha niya yung gusto niya sa gabing yun. At para maging feel comfortable ka sa kanya. Kaya yung mga babae, um, although alam ko, alam ko, bilang tao, tayo ay natitempt, nahuhulog tayo sa temptation. Okay? Kasi masarap eh. Di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Alam ko, alam, I'm speaking bilang, ano, bilang uh, mature na tao yung word na masarap, it's ano, very fulfilling physically, di ba? But kung talagang uh, if you have uh, this spiritual life, kailangan mong pigilan ang makamundong pagnanasa ng katawan. Kasi, yung kasing sex is designed by God talaga yan. It's, it's a very, um, it's the best gift ng uh, Diyos sa atin. Sa, lalo sa mga mag-asawa. Okay? Kasi, iyan ang nagpapatibay ng samahan ng mag-asawa. Ngayon, kapag ginawa na natin yan, ako, ginawa ko na yan very maraming beses. So, ayoko nang balikan yon Kaya sinasabi ko sa inyo kasi talagang naluloko ako noon. Um, yeah, there's a, ano, meron kasing yung magandang pakiramdam. Okay? Ngayon, matitempt talaga tayong gawin yon. Pero please lang, ngayong alam nyo na ang katotohanan, pigilan natin ang sarili natin yung tawag ng laman na sinasabi. Kasi tayo rin naman ang malulugi niyan in the end. Kung talagang mahal ka ng lalaki, makakapaghintay yan sa'yo. Huwag mo ibigay lahat. Kasi hindi mo naman kailangan ibigay lahat-lahat para lang mahalin ka ng lalaki. Kapag pinakasalan ka, ibigay mo na. Lahat. Okay? Huwag ka na itira. Ibigay mo na sa kanya lahat. Pero kung nanliligaw pa lang sa'yo, tapos yun na lang hinihingi niya sa'yo agad-agad, hindi ka mahal niyan. Mahal lang niya yung sarili niya. Mahal lang niya yung urge na nararamdaman niya na makuha niya sa'yo. Okay? Ayun. So, yes, it's true. Tama, pigilan. Lahat tayo magpigil. Ako, uh, amida, ako na na-feel ko yan. Lalaki. Tao eh. Laman eh. Tawag ng laman. Totoo yan. Pero kailangan natin talagang um, i i-resist ang sarili. Alright? So, yun. Play muna tayo ng songs kasi masyado nang uh, irresistible ang mga topic <laughs> natin. yes, I'm back. I'm back. <laughs> Ay, nako. Alam mo, kailangan natin tapusin to. Kasi itong si YouTube, I mean, YouTube ako YouTube eh. Uh, ito si Facebook ay parang hindi tayo pinagbibigyan ngayong gabi. Alright, five, part 5 na tayo. Putol ng putol. Okay, anyway, konti na lang at uh, tapusin ko na para matapos tayo. Alright? Fanny, welcome back. Um, wala. uh, dalang pinapahirapan tayo na Facebook ngayon. Ano na lang, tatlo na lang, okay? At uh, tapusin na natin. Kasi baka bigla na naman mag-shutdown uh, to, sayang naman, di ba? Uh, sabihin ko na sa inyo yung remaining four or three lies ng mga lalaki. Wait lang, itong aking uh, lights kailangan kasi ng lights. Kasi alam mo ba, ang sikreto ng mga artista kung bakit ang gagwapo at ang ganda nila dahil sa, sa liwanag. <laughs> dahil sa lights. Pag makita nyo sila sa sikat ng araw ay makugulat kayo, hindi pala sila kagwapuhan o kagandahan. So, importante ang ilaw. <laughs> um, also to Lauren, last niyang sinabi ay sa akin ni Jeron, sabi ng boyfriend ko, maghintay daw siya sa akin. Ngayon, 13 years na kami. Wow. Alam mo, Loren, sabi ng isang pastor, ang pag uh, pagiging boyfriend girlfriend, wag na dapat masyadong patagalin. Okay? Like uh, ah, 3 years, 4 years, uh, max 5 years, ganun. Kasi kung talagang uh, sa sa'yo, huwag na kayong ano, ang um, patagalin pa yung stage na mag-boyfriend-girlfriend lang kayo at mahulog kayo sa temptation. Alright guys, uh, naputol na tayo doon. Anyway, i-continue ko lang. Huwag na kayong magtagal pa bilang boyfriend-girlfriend. Okay? Kasi most of the time, kapag ganoon, nahuhulog tayo sa temptation kasi nga tumatagal yung relationship bilang girlfriend and boyfriend, di ba? At nandiyan na yung nagsasex na kayo, gumagawa na kayo mga bagay na ginagawa ng mag-asawa hanggat sa <laughs> nasanay na. Meron nga nag-message akin na parang 20 years na siya, 20 plus na siyang uh, ah, nakipag-boyfriend-girlfriend ah, uh, <laughs> doon sa lalaki. Uh, babae yung nag-message sa akin. So, 20 plus years na silang ganun. Imagine that. Alam mo ba kung ang lalaki talagang uh, seryoso sa'yo, hindi na yan patatagalin pa. At sabi nga ng uh, mga nag advise sa mga ganitong mga relationship uh, ano issues, uh, alam mo, ang 3 uh, three years, masyado nang matagal bilang mag-boyfriend-girlfriend. Kasi kung talaga namang uh, gusto nyo talagang kayo na, ha? mag-asawa, bakit nyo papatatagalin pa yung uh, relasyon nyo? Pwede na kayong uh, pumasok sa pagpapamilya at magpakasal na kayo. Di ba? Lalo pat uh, kung kayo ay uh, nahuhulog na sa mga temptations na pinagbabawal na gawin sa mga magkasintahan pa lang. Kaya nga maraming mga babae ang uh, ah, na lulugi kumbaga at uh, naiiwan na ng lalaki. Alam mo kasi, ang lalaki kapag nakuha na yung gusto niya, <laughs> ay nako, lalo kung wala naman siya talagang uh, balak sa iyo at binigay mo na lahat, kawawa ka naman, di ba? Kaya magpasiguro kayong mga babae yung mga lalaki, alam mo naman eh, majority ha, guys, I'm sorry ha, alam natin yan. At talagang uh, ang lalaki kasi ay uh, talagang hanap niyan ay yung, uh, ay, you know, alam niyo na yun, ha? Sex. And uh, kapag ganun, kayong mga babae ay uh, sa tingin nyo, sa palagay nyo ay uh, mas magiging inyo ang lalaki kapag binigay nyo lahat-lahat. Ha? Kahit hindi pa naman kayo kasal, ay nagkakamali po kayo. Okay? Kasi mostly, ha, majority ng mga lalaki, kapag nakuha na yan, wala na silang uh, reason pa to wait for you at uh, hintayin ka sa tamang panahon at uh, talagang uh, makuha niyo talagang or ninanais niya sa inyong dalawa. <laughs> Kaya po mga girls or ladies, uh, mag-ingat, mag-isip-isip. Alright? So yung mga lalaki naman, kung wala ka naman balak ng pakasalan ng babaeng yan, abay wag mo nang ligawan ha? Huwag mo nang ipa-fall yung babae kasi kawawa naman. Kapag nahulog na yan sa iyo, syempre, akala niya na totoo yan o, o totoo ka sa kanya. Tapos naman pala, hindi ka naman pala totoo sa kanya, iwan mo lang naman yung babae. At yung babae naman ay masasaktan. Kaya nga kung wala naman kayo plano talaga, guys, please naman. Okay? Isipin nyo merong, meron kayong uh, mga kapatid na babae. Kung wala naman, isipin nyo may magulang ka, may nanay ka. Okay? May nanay ka eh paano, di ba? Isipin mo, babae din naman yung nanay mo. Huwag mo namang uh, masyadong ano, pairalin yung init ng katawan. Mga ganun, di ba? Hindi ako nagmamalinis dito kasi hindi naman ako malinis. Ang uh, gusto ko lang naman na uh, i-share sa inyo yung talagang dapat. Kasi tayo kasi kung gusto natin mas mapabuti or mapaganda ang buhay natin, dapat gawin natin yung tama, di ba? Sundin natin yung tama. Gawin natin yung dapat Okay? Hindi yung uh, gumagawa tayo ng mali tapos we're expecting something good sa buhay natin ay hindi naman ganun yon. Okay? Hindi tayo be-blessed ni God kung tayo ay uh, continuously nag gumagawa ng kasalanan. Okay? Ang taong uh, sumusunod sa gusto niya ay uh, pinagpapala niya. Okay? My blessing sa obedience. Alright? So yun lang po. Okay? At uh, yan ang mga lies ng lalaki pagdating sa uh, pagpasok sa relationship, lalo lahat kung gusto lang naman niya makuha ang babae. Okay? Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki ay ganyan, pero mga ladies ha, mag-ingat po kayo kasi maraming lalaking ganon. Okay? So, sabi ko nga, isa na ako dyan noon. I was like that. Noon yon Hindi na tayo ganon yon Ngayon, okay? Kailangan na natin magbago kasi hindi na tayo tuma <laughs> I mean, hindi na tayo bumabata. <laughs> Tumatanda na tayo at kailangan nating uh, tumanda ng hindi pa urong. Alright? Kasi ang hirap noon at tumanda ka na eh, wala ka pang natutunan sa buhay. Okay, hugs. Thank you so much and thank you for listening. And by the way, you can follow me sa YouTube, okay? Uh, meron tayong uh, channel ng uh, Hugot Radio. Okay, just look for Hugot Radio sa YouTube and uh, you can also find and follow uh, me sa Facebook. Siyempre, Hugot Radio pa rin at hanapin mo rin ako sa Instagram. Nandun ako sa Instagram. Just look for Hugot Radio. Wala akong personal account uh, with my name sa Instagram. Hanapin mo na lang yung Hugot Radio kasi yun ang talagang gamit ko. Before, I was using my own name uh, sa Instagram pero inalis ko na yon. <laughs> Sabi ko nga ang hirap nung ano, yung tipong uh, ah, nagpo-post ka ng mga ang um, you know <laughs> mga ex naging ex mo na ano pa nandun pa sa sa personal account mo tapos di mo na siya ma-delete delete <laughs> kaya it's better to just uh, uh, you know delete or you know totally remove it kaya nga kayo ha uh, guys and uh, ladies kung wala namang kasiguruhan huwag na masyadong ano magpo-post ng uh, mga pictures niya sa social media <laughs> kasi ang hirap kaya noon kapag uh, hindi naman kayo nagkatuluyan tapos ang hirap yung uh, ah, pagde-delete ng mga pictures niyo kasi nakaka sayang naman ay sayang ang dami 200 likes tapos i-delete ko lang yung uh, picture namin dalawa <laughs> kaya yan tinanggal ko na lang so yun doon na lang tayo sa uh, page ng Kukut Radio sa Instagram sa Facebook and of course sa YouTube. If you're listening dito sa Spotify, yes, meron tayong uh, Spotify uh, account or uh, uh, channel para dito sa Hugot Radio Philippines. Okay, podcast yan at uh, audio form ng mga videos na pinost ko sa YouTube. Pero kung gusto mo manood ng uh, YouTube videos, why not? You can just go to YouTube. At syempre, mas makakita mo ako habang napakinggan mo yung mga contents na ginagawa ko. Okay? Kung gusto mo naman na uh, lagi lang na nakikinig, audio lang habang uh, nagtatrabaho ka or uh, kung nasa biyahe ka, nag-commute ka, dito sa Spotify at sa iba pang platform ng uh, podcast kasi maraming uh, directories kasi ang uh, podcast. Sa so, ang pinaka sikat ngayon ng Spotify at yung iTunes. Okay? So, right. So, hugs. Thank you so much. Ako si Ronaldo ng Hugot Radio. Thank you. so much. And God bless you, okay? Don't forget, always believe in love and keep the flame burning. I'll see you again next time. Ingat ka. Bye.